Mieć pewność siebie. Have confidence. Possess confidence. Brać odpowiedzialność. Have responsibility. Assume responsibility. Mieć władzę. Have power. Hold substantial power. Mieć objawy. Have symptoms. Experience symptoms. Mieć wiedzę. Have knowledge, possess knowledge. Mieć wątpliwości. Have doubts, harbor doubts. Mieć potencjał. Have potential, show considerable potential. Mieć wpływ. Have impact, exert significant impact. Mieć wpływ. Have an effect, produce an effect. Mieć zainteresowanie. Have interest. Express interest. Mieć pewność siebie. Have confidence. Possess confidence. Brać odpowiedzialność. Have responsibility. Assume responsibility. Mieć władzę. Have power. Hold substantial power. Mieć objawy. Have symptoms. Experience symptoms. Mieć wiedzę. Have knowledge. Possess knowledge. Mieć wątpliwości. Have doubts. Harbor doubts. Mieć potencjał. Have potential. Show considerable potential. Mieć wpływ. Have impact. Exert significant impact. Mieć wpływ. Have an effect. Produce an effect. Mieć zainteresowanie. Have interest. Express interest. Mieć pewność siebie. Have confidence. Possess confidence. Brać odpowiedzialność. Have responsibility. Assume responsibility. Mieć władzę. Have power, hold substantial power. Mieć objawy. Have symptoms, experience symptoms. Mieć wiedzę. Have knowledge, possess knowledge. Mieć wątpliwości. Have doubts, harbor doubts. Mieć potencjał. Have potential, show considerable potential. Mieć wpływ. Have impact. Exert significant impact. Mieć wpływ. Have an effect. Produce an effect. Mieć zainteresowanie. Have interest. Express interest. Mieć pewność siebie. Have confidence. Possess confidence. Brać odpowiedzialność. Have responsibility. Assume responsibility. Mieć władzę. Have power, hold substantial power. Mieć objawy. Have symptoms. Experience symptoms. Mieć wiedzę. Have knowledge, possess knowledge. Mieć wątpliwości. Have doubts, harbor doubts. Mieć potencjał. Have potential. Show considerable potential. Mieć wpływ. Have impact. Exert significant impact. Mieć wpływ. Have an effect. Produce an effect. Mieć zainteresowanie. Have interest. Express interest. Mieć pewność siebie. Have confidence. Possess confidence. Brać odpowiedzialność. Have responsibility. Assume responsibility. Mieć władzę. Have power. Hold substantial power. Mieć objawy. Have symptoms. Experience symptoms. Mieć wiedzę. Have knowledge. Possess knowledge. Mieć wątpliwości. Have doubts. Harbor doubts. Mieć potencjał. Have potential. Show considerable potential. Mieć wpływ. Have impact. Exert significant impact. Mieć wpływ. Have an effect. Produce an effect. Mieć zainteresowanie. Have interest. Express interest. Mieć pewność siebie. Have confidence. Possess confidence. Brać odpowiedzialność. Have responsibility. Assume responsibility. Mieć władzę. Have power. Hold substantial power. Mieć objawy. Have symptoms. Experience symptoms. Mieć wiedzę. Have knowledge. Possess knowledge. Mieć wątpliwości. Have doubts. Harbor doubts. Mieć potencjał. Have potential. Show considerable potential. Mieć wpływ. Have impact. Exert significant impact. Mieć wpływ. Have an effect. Produce an effect. Mieć zainteresowanie. Have interest. Express interest. Mieć pewność siebie. Have confidence. Possess confidence. Brać odpowiedzialność. Have responsibility. Assume responsibility. Mieć władzę. Have power, hold substantial power. Mieć objawy. Have symptoms, experience symptoms. Mieć wiedzę. Have knowledge, possess knowledge. Mieć wątpliwości. Have doubts, harbor doubts. Mieć potencjał. Have potential, show considerable potential. Mieć wpływ. Have impact. Exert significant impact. Mieć wpływ. Have an effect. Produce an effect. Mieć zainteresowanie. Have interest. Express interest. Mieć pewność siebie. Have confidence. Possess confidence. Brać odpowiedzialność. Have responsibility. Assume responsibility. Mieć władzę. Have power. Hold substantial power. Mieć objawy. Have symptoms. Experience symptoms. Mieć wiedzę. Have knowledge. Possess knowledge. Mieć wątpliwości. Have doubts. Harbor doubts. Mieć potencjał. Have potential. Show considerable potential. Mieć wpływ. Have impact. Exert significant impact. Mieć wpływ. Have an effect. Produce an effect. Mieć zainteresowanie. Have interest. Express interest. Mieć pewność siebie. Have confidence. Possess confidence. Brać odpowiedzialność. Have responsibility. Assume responsibility. Mieć władzę. Have power. Hold substantial power. Mieć objawy. Have symptoms. Experience symptoms. Mieć wiedzę. Have knowledge. Possess knowledge. Mieć wątpliwości. Have doubts. Harbor doubts. Mieć potencjał. Have potential. Show considerable potential. Mieć wpływ. Have impact. Exert significant impact. Mieć wpływ. Have an effect. Produce an effect. Mieć zainteresowanie. Have interest. Express interest. Mieć pewność siebie. Have confidence. Possess confidence. Brać odpowiedzialność. Have responsibility. Assume responsibility. Mieć władzę. Have power. Hold substantial power. Mieć objawy. Have symptoms. Experience symptoms. Mieć wiedzę. Have knowledge. Possess knowledge. Mieć wątpliwości. Have doubts. Harbor doubts. Mieć potencjał. Have potential. Show considerable potential. Mieć wpływ. Have impact. Exert significant impact. Mieć wpływ. Have an effect. Produce an effect. Mieć zainteresowanie. Have interest. Express interest. Mieć pewność siebie. Have confidence. Possess confidence. Brać odpowiedzialność. Have responsibility. Assume responsibility. Mieć władzę. Have power, hold substantial power. Mieć objawy. Have symptoms, experience symptoms. Mieć wiedzę. Have knowledge, possess knowledge. Mieć wątpliwości. Have doubts, harbor doubts. Mieć potencjał. Have potential, show considerable potential. Mieć wpływ. Have impact. Exert significant impact. Mieć wpływ. Have an effect. Produce an effect. Mieć zainteresowanie. Have interest. Express interest. Mieć pewność siebie. Have confidence. Possess confidence. Brać odpowiedzialność. Have responsibility. Assume responsibility. Mieć władzę. Have power. Hold substantial power. Mieć objawy. Have symptoms. Experience symptoms. Mieć wiedzę. Have knowledge. Possess knowledge. Mieć wątpliwości. Have doubts. Harbor doubts. Mieć potencjał. Have potential. Show considerable potential. Mieć wpływ. Have impact. Exert significant impact. Mieć wpływ. Have an effect. Produce an effect. Mieć zainteresowanie. Have interest. Express interest. Mieć pewność siebie. Have confidence. Possess confidence. Brać odpowiedzialność. Have responsibility. Assume responsibility. Mieć władzę. Have power. Hold substantial power. Mieć objawy. Have symptoms. Experience symptoms. Mieć wiedzę. Have knowledge. Possess knowledge. Mieć wątpliwości. Have doubts. Harbor doubts. Mieć potencjał. Have potential. Show considerable potential. Mieć wpływ. Have impact. Exert significant impact. Mieć wpływ. Have an effect. Produce an effect. Mieć zainteresowanie. Have interest. Express interest. Mieć pewność siebie. Have confidence. Possess confidence. Brać odpowiedzialność. Have responsibility. Assume responsibility. Mieć władzę. Have power. Hold substantial power. Mieć objawy. Have symptoms. Experience symptoms. Mieć wiedzę. Have knowledge. Possess knowledge. Mieć wątpliwości. Have doubts. Harbor doubts. Mieć potencjał. Have potential. Show considerable potential. Mieć wpływ. Have impact. Exert significant impact. Mieć wpływ. Have an effect. Produce an effect. Mieć zainteresowanie. Have interest. Express interest. Mieć pewność siebie. Have confidence. Possess confidence. Brać odpowiedzialność. Have responsibility. Assume responsibility. Mieć władzę. Have power, hold substantial power. Mieć objawy. Have symptoms, experience symptoms. Mieć wiedzę. Have knowledge, possess knowledge. Mieć wątpliwości. Have doubts, harbor doubts. Mieć potencjał. Have potential, show considerable potential. Mieć wpływ. Have impact. Exert significant impact. Mieć wpływ. Have an effect. Produce an effect. Mieć zainteresowanie. Have interest. Express interest. Mieć pewność siebie. Have confidence. Possess confidence. Brać odpowiedzialność. Have responsibility. Assume responsibility. Mieć władzę. Have power. Hold substantial power. Mieć objawy. Have symptoms. Experience symptoms. Mieć wiedzę. Have knowledge. Possess knowledge. Mieć wątpliwości. Have doubts. Harbor doubts. Mieć potencjał. Have potential. Show considerable potential. Mieć wpływ. Have impact. Exert significant impact. Mieć wpływ. Have an effect. Produce an effect. Mieć zainteresowanie. Have interest. Express interest. Mieć pewność siebie. Have confidence. Possess confidence. Brać odpowiedzialność. Have responsibility. Assume responsibility. Mieć władzę. Have power. Hold substantial power. Mieć objawy. Have symptoms. Experience symptoms. Mieć wiedzę. Have knowledge. Possess knowledge. Mieć wątpliwości. Have doubts, harbor doubts. Mieć potencjał. Have potential, show considerable potential. Mieć wpływ. Have impact, exert significant impact. Mieć wpływ. Have an effect, produce an effect. Mieć zainteresowanie. Have interest. Express interest. Mieć pewność siebie. Have confidence. Possess confidence. Brać odpowiedzialność. Have responsibility. Assume responsibility. Mieć władzę. Have power. Hold substantial power. Mieć objawy. Have symptoms. Experience symptoms. Mieć wiedzę. Have knowledge. Possess knowledge. Mieć wątpliwości. Have doubts. Harbor doubts. Mieć potencjał. Have potential. Show considerable potential. Mieć wpływ. Have impact. Exert significant impact. Mieć wpływ. Have an effect. Produce an effect. Mieć zainteresowanie. Have interest. Express interest. Mieć pewność siebie. Have confidence. Possess confidence. Brać odpowiedzialność. Have responsibility. Assume responsibility. Mieć władzę. Have power, hold substantial power. Mieć objawy. Have symptoms, experience symptoms. Mieć wiedzę. Have knowledge, possess knowledge. Mieć wątpliwości. Have doubts, harbor doubts. Mieć potencjał. Have potential, show considerable potential. Mieć wpływ. Have impact. Exert significant impact. Mieć wpływ. Have an effect. Produce an effect. Mieć zainteresowanie. Have interest. Express interest. Mieć pewność siebie. Have confidence. Possess confidence. Brać odpowiedzialność. Have responsibility. Assume responsibility. Mieć władzę. Have power. Hold substantial power. Mieć objawy. Have symptoms. Experience symptoms. Mieć wiedzę. Have knowledge. Possess knowledge. Mieć wątpliwości. Have doubts. Harbor doubts. Mieć potencjał. Have potential. Show considerable potential. Mieć wpływ. Have impact. Exert significant impact. Mieć wpływ. Have an effect. Produce an effect. Mieć zainteresowanie. Have interest. Express interest. Mieć pewność siebie. Have confidence. Possess confidence. Brać odpowiedzialność. Have responsibility. Assume responsibility. Mieć władzę. Have power. Hold substantial power. Mieć objawy. Have symptoms. Experience symptoms. Mieć wiedzę. Have knowledge. Possess knowledge. Mieć wątpliwości. Have doubts. Harbor doubts. Mieć potencjał. Have potential. Show considerable potential. Mieć wpływ. Have impact. Exert significant impact. Mieć wpływ. Have an effect. Produce an effect. Mieć zainteresowanie. Have interest. Express interest. Mieć pewność siebie. Have confidence. Possess confidence. Brać odpowiedzialność. Have responsibility. Assume responsibility. Mieć władzę. Have power. Hold substantial power. Mieć objawy. Have symptoms. Experience symptoms. Mieć wiedzę. Have knowledge. Possess knowledge. Mieć wątpliwości. Have doubts. Harbor doubts. Mieć potencjał. Have potential. Show considerable potential. Mieć wpływ. Have impact. Exert significant impact. Mieć wpływ. Have an effect. Produce an effect. Mieć zainteresowanie. Have interest. Express interest. Mieć pewność siebie. Have confidence. Possess confidence. Brać odpowiedzialność. Have responsibility. Assume responsibility. Mieć władzę. Have power, hold substantial power. Mieć objawy. Have symptoms, experience symptoms. Mieć wiedzę. Have knowledge, possess knowledge. Mieć wątpliwości. Have doubts, harbor doubts. Mieć potencjał. Have potential, show considerable potential. Mieć wpływ. Have impact. Exert significant impact. Mieć wpływ. Have an effect. Produce an effect. Mieć zainteresowanie. Have interest. Express interest. Mieć pewność siebie. Have confidence. Possess confidence. Brać odpowiedzialność. Have responsibility. Assume responsibility. Mieć władzę. Have power. Hold substantial power. Mieć objawy. Have symptoms. Experience symptoms. Mieć wiedzę. Have knowledge. Possess knowledge. Mieć wątpliwości. Have doubts. Harbor doubts. Mieć potencjał. Have potential. Show considerable potential. Mieć wpływ. Have impact. Exert significant impact. Mieć wpływ. Have an effect. Produce an effect. Mieć zainteresowanie. Have interest. Express interest. Mieć pewność siebie. Have confidence. Possess confidence. Brać odpowiedzialność. Have responsibility. Assume responsibility. Mieć władzę. Have power. Hold substantial power. Mieć objawy. Have symptoms. Experience symptoms. Mieć wiedzę. Have knowledge. Possess knowledge. Mieć wątpliwości. Have doubts, harbor doubts. Mieć potencjał. Have potential, show considerable potential. Mieć wpływ. Have impact, exert significant impact. Mieć wpływ. Have an effect, produce an effect. Mieć zainteresowanie. Have interest. Express interest. Mieć pewność siebie. Have confidence. Possess confidence. Brać odpowiedzialność. Have responsibility. Assume responsibility. Mieć władzę. Have power. Hold substantial power. Mieć objawy. Have symptoms. Experience symptoms. Mieć wiedzę. Have knowledge. Possess knowledge. Mieć wątpliwości. Have doubts. Harbor doubts. Mieć potencjał. Have potential. Show considerable potential. Mieć wpływ. Have impact. Exert significant impact. Mieć wpływ. Have an effect. Produce an effect. Mieć zainteresowanie. Have interest. Express interest. Mieć pewność siebie. Have confidence. Possess confidence. Brać odpowiedzialność. Have responsibility. Assume responsibility. Mieć władzę. Have power, hold substantial power. Mieć objawy. Have symptoms, experience symptoms. Mieć wiedzę. Have knowledge, possess knowledge. Mieć wątpliwości. Have doubts, harbor doubts. Mieć potencjał. Have potential, show considerable potential. Mieć wpływ. Have impact. Exert significant impact. Mieć wpływ. Have an effect. Produce an effect. Mieć zainteresowanie. Have interest. Express interest. Mieć pewność siebie. Have confidence. Possess confidence. Brać odpowiedzialność. Have responsibility. Assume responsibility. Mieć władzę. Have power, hold substantial power. Mieć objawy. Have symptoms. Experience symptoms. Mieć wiedzę. Have knowledge, possess knowledge. Mieć wątpliwości. Have doubts, harbor doubts. Mieć potencjał. Have potential. Show considerable potential. Mieć wpływ. Have impact. Exert significant impact. Mieć wpływ. Have an effect. Produce an effect. Mieć zainteresowanie. Have interest. Express interest. Mieć pewność siebie. Have confidence. Possess confidence. Brać odpowiedzialność. Have responsibility. Assume responsibility. Mieć władzę. Have power. Hold substantial power. Mieć objawy. Have symptoms. Experience symptoms. Mieć wiedzę. Have knowledge. Possess knowledge. Mieć wątpliwości. Have doubts. Harbor doubts. Mieć potencjał. Have potential. Show considerable potential. Mieć wpływ. Have impact. Exert significant impact. Mieć wpływ. Have an effect. Produce an effect. Mieć zainteresowanie. Have interest. Express interest. Mieć pewność siebie. Have confidence. Possess confidence. Brać odpowiedzialność. Have responsibility. Assume responsibility. Mieć władzę. Have power. Hold substantial power. Mieć objawy. Have symptoms. Experience symptoms. Mieć wiedzę. Have knowledge. Possess knowledge. Mieć wątpliwości. Have doubts. Harbor doubts. Mieć potencjał. Have potential. Show considerable potential. Mieć wpływ. Have impact. Exert significant impact. Mieć wpływ. Have an effect. Produce an effect. Mieć zainteresowanie. Have interest. Express interest. Mieć pewność siebie. Have confidence. Possess confidence. Brać odpowiedzialność. Have responsibility. Assume responsibility. Mieć władzę. Have power, hold substantial power. Mieć objawy. Have symptoms, experience symptoms. Mieć wiedzę. Have knowledge, possess knowledge. Mieć wątpliwości. Have doubts, harbor doubts. Mieć potencjał. Have potential, show considerable potential. Mieć wpływ. Have impact. Exert significant impact. Mieć wpływ. Have an effect. Produce an effect. Mieć zainteresowanie. Have interest. Express interest. Mieć pewność siebie. Have confidence. Possess confidence. Brać odpowiedzialność. Have responsibility. Assume responsibility. Mieć władzę. Have power. Hold substantial power. Mieć objawy. Have symptoms. Experience symptoms. Mieć wiedzę. Have knowledge. Possess knowledge. Mieć wątpliwości. Have doubts. Harbor doubts. Mieć potencjał. Have potential. Show considerable potential. Mieć wpływ. Have impact. Exert significant impact. Mieć wpływ. Have an effect. Produce an effect. Mieć zainteresowanie. Have interest. Express interest. Mieć pewność siebie. Have confidence. Possess confidence. Brać odpowiedzialność. Have responsibility. Assume responsibility. Mieć władzę. Have power. Hold substantial power. Mieć objawy. Have symptoms. Experience symptoms. Mieć wiedzę. Have knowledge. Possess knowledge. Mieć wątpliwości. Have doubts, harbor doubts. Mieć potencjał. Have potential, show considerable potential. Mieć wpływ. Have impact, exert significant impact. Mieć wpływ. Have an effect, produce an effect. Mieć zainteresowanie. Have interest. Express interest. Mieć pewność siebie. Have confidence. Possess confidence. Brać odpowiedzialność. Have responsibility. Assume responsibility. Mieć władzę. Have power. Hold substantial power. Mieć objawy. Have symptoms. Experience symptoms. Mieć wiedzę. Have knowledge. Possess knowledge. Mieć wątpliwości. Have doubts. Harbor doubts. Mieć potencjał. Have potential. Show considerable potential. Mieć wpływ. Have impact. Exert significant impact. Mieć wpływ. Have an effect. Produce an effect. Mieć zainteresowanie. Have interest. Express interest. Mieć pewność siebie. Have confidence. Possess confidence. Brać odpowiedzialność. Have responsibility. Assume responsibility. Mieć władzę. Have power, hold substantial power. Mieć objawy. Have symptoms, experience symptoms. Mieć wiedzę. Have knowledge, possess knowledge. Mieć wątpliwości. Have doubts, harbor doubts. Mieć potencjał. Have potential, show considerable potential. Mieć wpływ. Have impact. Exert significant impact. Mieć wpływ. Have an effect. Produce an effect. Mieć zainteresowanie. Have interest. Express interest. Mieć pewność siebie. Have confidence. Possess confidence. Brać odpowiedzialność. Have responsibility. Assume responsibility. Mieć władzę. Have power. Hold substantial power. Mieć objawy. Have symptoms. Experience symptoms. Mieć wiedzę. Have knowledge. Possess knowledge. Mieć wątpliwości. Have doubts. Harbor doubts. Mieć potencjał. Have potential. Show considerable potential. Mieć wpływ. Have impact. Exert significant impact. Mieć wpływ. Have an effect. Produce an effect. Mieć zainteresowanie. Have interest. Express interest. Mieć pewność siebie. Have confidence. Possess confidence. Brać odpowiedzialność. Have responsibility. Assume responsibility. Mieć władzę. Have power. Hold substantial power. Mieć objawy. Have symptoms. Experience symptoms. Mieć wiedzę. Have knowledge. Possess knowledge. Mieć wątpliwości. Have doubts. Harbor doubts. Mieć potencjał. Have potential. Show considerable potential. Mieć wpływ. Have impact. Exert significant impact. Mieć wpływ. Have an effect. Produce an effect. Mieć zainteresowanie. Have interest. Express interest. Mieć pewność siebie. Have confidence. Possess confidence. Brać odpowiedzialność. Have responsibility. Assume responsibility. Mieć władzę. Have power. Hold substantial power. Mieć objawy. Have symptoms. Experience symptoms. Mieć wiedzę. Have knowledge. Possess knowledge. Mieć wątpliwości. Have doubts. Harbor doubts. Mieć potencjał. Have potential. Show considerable potential. Mieć wpływ. Have impact. Exert significant impact. Mieć wpływ. Have an effect. Produce an effect. Mieć zainteresowanie. Have interest. Express interest. Mieć pewność siebie. Have confidence. Possess confidence. Brać odpowiedzialność. Have responsibility. Assume responsibility. Mieć władzę. Have power, hold substantial power. Mieć objawy. Have symptoms, experience symptoms. Mieć wiedzę. Have knowledge, possess knowledge. Mieć wątpliwości. Have doubts, harbor doubts. Mieć potencjał. Have potential, show considerable potential. Mieć wpływ. Have impact. Exert significant impact. Mieć wpływ. Have an effect. Produce an effect. Mieć zainteresowanie. Have interest. Express interest. Mieć pewność siebie. Have confidence. Possess confidence. Brać odpowiedzialność. Have responsibility. Assume responsibility. Mieć władzę. Have power. Hold substantial power. Mieć objawy. Have symptoms. Experience symptoms. Mieć wiedzę. Have knowledge. Possess knowledge. Mieć wątpliwości. Have doubts. Harbor doubts. Mieć potencjał. Have potential. Show considerable potential. Mieć wpływ. Have impact. Exert significant impact. Mieć wpływ. Have an effect. Produce an effect. Mieć zainteresowanie. Have interest. Express interest. Mieć pewność siebie. Have confidence. Possess confidence. Brać odpowiedzialność. Have responsibility. Assume responsibility. Mieć władzę. Have power. Hold substantial power. Mieć objawy. Have symptoms. Experience symptoms. Mieć wiedzę. Have knowledge. Possess knowledge. Mieć wątpliwości. Have doubts, harbor doubts. Mieć potencjał. Have potential, show considerable potential. Mieć wpływ. Have impact, exert significant impact. Mieć wpływ. Have an effect, produce an effect. Mieć zainteresowanie. Have interest. Express interest. Mieć pewność siebie. Have confidence. Possess confidence. Brać odpowiedzialność. Have responsibility. Assume responsibility. Mieć władzę. Have power. Hold substantial power. Mieć objawy. Have symptoms. Experience symptoms. Mieć wiedzę. Have knowledge. Possess knowledge. Mieć wątpliwości. Have doubts. Harbor doubts. Mieć potencjał. Have potential. Show considerable potential. Mieć wpływ. Have impact. Exert significant impact. Mieć wpływ. Have an effect. Produce an effect. Mieć zainteresowanie. Have interest. Express interest. Mieć pewność siebie. Have confidence. Possess confidence. Brać odpowiedzialność. Have responsibility. Assume responsibility. Mieć władzę. Have power, hold substantial power. Mieć objawy. Have symptoms, experience symptoms. Mieć wiedzę. Have knowledge, possess knowledge. Mieć wątpliwości. Have doubts, harbor doubts. Mieć potencjał. Have potential, show considerable potential. Mieć wpływ. Have impact. Exert significant impact. Mieć wpływ. Have an effect. Produce an effect. Mieć zainteresowanie. Have interest. Express interest. Mieć pewność siebie. Have confidence. Possess confidence. Brać odpowiedzialność. Have responsibility. Assume responsibility. Mieć władzę. Have power. Hold substantial power. Mieć objawy. Have symptoms. Experience symptoms. Mieć wiedzę. Have knowledge. Possess knowledge. Mieć wątpliwości. Have doubts. Harbor doubts. Mieć potencjał. Have potential. Show considerable potential. Mieć wpływ. Have impact. Exert significant impact. Mieć wpływ. Have an effect. Produce an effect. Mieć zainteresowanie. Have interest. Express interest. Mieć pewność siebie. Have confidence. Possess confidence. Brać odpowiedzialność. Have responsibility. Assume responsibility. Mieć władzę. Have power. Hold substantial power. Mieć objawy. Have symptoms. Experience symptoms. Mieć wiedzę. Have knowledge. Possess knowledge. Mieć wątpliwości. Have doubts. Harbor doubts. Mieć potencjał. Have potential. Show considerable potential. Mieć wpływ. Have impact. Exert significant impact. Mieć wpływ. Have an effect. Produce an effect. Mieć zainteresowanie. Have interest. Express interest. Mieć pewność siebie. Have confidence. Possess confidence. Brać odpowiedzialność. Have responsibility. Assume responsibility. Mieć władzę. Have power. Hold substantial power. Mieć objawy. Have symptoms. Experience symptoms. Mieć wiedzę. Have knowledge. Possess knowledge. Mieć wątpliwości. Have doubts. Harbor doubts. Mieć potencjał. Have potential. Show considerable potential. Mieć wpływ. Have impact. Exert significant impact. Mieć wpływ. Have an effect. Produce an effect. Mieć zainteresowanie. Have interest. Express interest. Mieć pewność siebie. Have confidence. Possess confidence. Brać odpowiedzialność. Have responsibility. Assume responsibility. Mieć władzę. Have power, hold substantial power. Mieć objawy. Have symptoms, experience symptoms. Mieć wiedzę. Have knowledge, possess knowledge. Mieć wątpliwości. Have doubts, harbor doubts. Mieć potencjał. Have potential, show considerable potential. Mieć wpływ. Have impact. Exert significant impact. Mieć wpływ. Have an effect. Produce an effect. Mieć zainteresowanie. Have interest. Express interest. Mieć pewność siebie. Have confidence. Possess confidence. Brać odpowiedzialność. Have responsibility. Assume responsibility. Mieć władzę. Have power. Hold substantial power. Mieć objawy. Have symptoms. Experience symptoms. Mieć wiedzę. Have knowledge. Possess knowledge. Mieć wątpliwości. Have doubts. Harbor doubts. Mieć potencjał. Have potential. Show considerable potential. Mieć wpływ. Have impact. Exert significant impact. Mieć wpływ. Have an effect. Produce an effect. Mieć zainteresowanie. Have interest. Express interest. Mieć pewność siebie. Have confidence. Possess confidence. Brać odpowiedzialność. Have responsibility. Assume responsibility. Mieć władzę. Have power. Hold substantial power. Mieć objawy. Have symptoms. Experience symptoms. Mieć wiedzę. Have knowledge. Possess knowledge. Mieć wątpliwości. Have doubts, harbor doubts. Mieć potencjał. Have potential, show considerable potential. Mieć wpływ. Have impact, exert significant impact. Mieć wpływ. Have an effect, produce an effect. Mieć zainteresowanie. Have interest. Express interest. Mieć pewność siebie. Have confidence. Possess confidence. Brać odpowiedzialność. Have responsibility. Assume responsibility. Mieć władzę. Have power. Hold substantial power. Mieć objawy. Have symptoms. Experience symptoms. Mieć wiedzę. Have knowledge. Possess knowledge. Mieć wątpliwości. Have doubts. Harbor doubts. Mieć potencjał. Have potential. Show considerable potential. Mieć wpływ. Have impact. Exert significant impact. Mieć wpływ. Have an effect. Produce an effect. Mieć zainteresowanie. Have interest. Express interest. Mieć pewność siebie. Have confidence. Possess confidence. Brać odpowiedzialność. Have responsibility. Assume responsibility. Mieć władzę. Have power, hold substantial power. Mieć objawy. Have symptoms, experience symptoms. Mieć wiedzę. Have knowledge, possess knowledge. Mieć wątpliwości. Have doubts, harbor doubts. Mieć potencjał. Have potential, show considerable potential. Mieć wpływ. Have impact. Exert significant impact. Mieć wpływ. Have an effect. Produce an effect. Mieć zainteresowanie. Have interest. Express interest. Mieć pewność siebie. Have confidence. Possess confidence. Brać odpowiedzialność. Have responsibility. Assume responsibility. Mieć władzę. Have power. Hold substantial power. Mieć objawy. Have symptoms. Experience symptoms. Mieć wiedzę. Have knowledge. Possess knowledge. Mieć wątpliwości. Have doubts. Harbor doubts. Mieć potencjał. Have potential. Show considerable potential. Mieć wpływ. Have impact. Exert significant impact. Mieć wpływ. Have an effect. Produce an effect. Mieć zainteresowanie. Have interest. Express interest. Mieć pewność siebie. Have confidence. Possess confidence. Brać odpowiedzialność. Have responsibility. Assume responsibility. Mieć władzę. Have power. Hold substantial power. Mieć objawy. Have symptoms. Experience symptoms. Mieć wiedzę. Have knowledge. Possess knowledge. Mieć wątpliwości. Have doubts, harbor doubts. Mieć potencjał. Have potential, show considerable potential. Mieć wpływ. Have impact, exert significant impact. Mieć wpływ. Have an effect, produce an effect. mieć zainteresowanie